الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم التسليم كثيرا Neka je neizmjerna hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka salavat i salam na našega poslanika, Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne ashabe i sve oni koji slijedi pravi put do sudnjega dana. Još jednom Allahu neizmjerno zahvaljujemo na svim blagodatima, a posebno na blagodati imana i upute, jer je to najveća blagodat koju može posjedovati jedan Allahov rob. Zahvaljujemo se Allahu subhanahu wa ta'ala što nam je večeras omogućio da se družimo i da učimo praksu poslanika alaihi salatu wasalam u svim segmentima života, da učimo Allahove propise sve s namirom da povećamo naše znanje i da to znanje prakticiramo u našem svakodnevnom životu kako bi postigli Allahovo zadovoljstvo i njegov rahmet i vječni uspjeh odnosno vječni život na onom svijetu dženetu e, musliman što god da radi radi to s ovom namjerom mi smo i u proteklim predavanjima govorili da je pri svakom dijelu bilo to ili da je naredba ili neko dozvoljeno dijelo e, neophodan je dobar nijet, iskren pravi nijet, odnosno prava namjera da bi od tog dijela imali koristi jer nijedno dijelo neće biti primljeno i mi od njega nećemo imati koristi na onome svijetu ako ne budemo imali pri njemu dobru i iskrenu namjeru. Večeras kao što je najavljeno govorit ćemo o jednoj možda sporednoj temi u životu, međutim nije sporedna. U islamu ništa nije sporedno zbog toga što je islam jedan sveobuhvatan i kompletan sistem života. Islam živimo u svakom momentu, na svakom mjestu, mi smo muslimani, u svim našim postupcima, u svim riječima, pa tako i u šali. Zato ćemo večeras govoriti <clears throat> o islamskom adabu ili islamskim adabima, pravilima, propisima ili bontonu u šali, odnosno humoru. Prije svega, je li na prvom redu, trebamo znati da čovjek u svome životu dođe u stanje zasićenosti uslova i obaveza koje su dio njegova života, tako i od ibadeta, čovjek se može umoriti i zasititi jeli, u, u ibadetu. Jer zato je poslanik alaihi salatu wasalam i rekao, jeli, a Allahu neće dosaditi dok vama ne dosadi. E zato čovjek osjeća vrlo često potrebu da se malo opusti, da se odmori, da se zabavi, ali naravno na dozvoljen način. Od te zabave je svakako i šala. Čovjek ima potrebu da se nekada našali. To je njego, dio njegove prirode. To je njegova potreba. Da se našali, da se nasmije sa svojim ukućanima, sa svojim prijateljima i tako dalje. Trebamo znati da islam ne zabranjuje zabavu i grije. Pardon, zabavu i da to nije grije. Islam poslanik, sallallahu alaihi sellem, kao najodabraniji Allahov rob alaihi salatu wasalam, on nam je uzor u svemu, on se smijao i šalio sa svojim ashabima, sa svojim jeli, prijateljima, sa svojim suprugama. I to je zabilježeno mnogim vjerodostojnim hadisima poslanika, alaihi salatu wasalam. Znači, šala nije suprotna poslaniku, alaihi salatu wasalam, praksi. Međutim, kao u svim drugim prilikama, tako i u, jeli, ovoj situaciji postoje islamska pravila, postoje norme i propisi koji se svaki musliman treba pridržavati, odnosno postoje islamski adabi i ušali. To je jedno savršenstvo i ljepota islama kada nam je postavio pravila i propise kako da se ponašamo u svakoj situaciji u našem životu i u svim segmentima našeg života, pa evo i u šali. To su edebi koji se treba svaki musliman pridržavati. Nisu to nimalo nevažna pravila. Zbog čega? Jeste da je smijeh i zabava i šala nešto sporedno u životu, međutim, ako prijeđemo granice i propise i pravila, može to postati vrlo ozbiljna stvar u našem životu, jer na taj način možemo učiniti dosta grijeha, a da nismo ni svjesni da je to grijeh. Stoga trebamo naučiti islamski bonton i jel kada se šalimo i kada što kažu zbijamo humor. Zbog toga ćemo večeras uz Allahu pomoć govoriti o osnovnim jeli, propisima i adabima koji su vezani za šalu. I u ovom pitanju potreban je nijet, odnosno ispravna namjera. Kao i pri svakom drugom dozvoljenom dijelu, jer smijanje, odnosno šala je dozvoljena, tako i pri, pri šali je potreban, je li pravi, odnosno isprava nije. Tako musliman kada se šali, treba imati dobro namjer, možda je ovo malo neobično i čudno, čak i jel, kada se šalimo s drugim ljudima, treba imati dobro namjer. Naravno da trebamo imati dobro namjeru, a ta namjera je da šalom razbijemo i otklonimo malo dosadu često se desi među ljudima, jeli, jedno, jedna atmosfera dosade, da malo, znači, otklonimo i razbijemo dosadu, lijenost, pesimizam, i da se malo duševno opustimo, kako bi iznova malo ob, ob, odmorili i obnovili, jeli, svoje snage, i kako bi mogli tako nastaviti dalje kroz život i ostvarivati koristi na oba svijeta. Jer kada obnovimo svoj, svoju jeli, snagu duševnu, tada smo i raspoloženi za svako dobro i za svaki ibadet. Povrh toga, tim svojim dijelom šalom, možemo namiravati, odnosno nijetiti i slijedjenje poslanika, ali i salatu vas. Jer znamo, kao što smo na početku naveli, da je poslanik alejhi salatu vesselam da se šalio i volio se šaliti. Volio se šaliti. Znači na prvom redu moramo imati dobru namjeru čak i kada se šalimo. I to ne smijemo nikako zaboraviti. I za šalu možemo imati jeli, eh, seva. Ako se želimo našaliti s nekim da unesemo malo radosti u njegov život, da ga raspoložimo, da, da ga opustimo, jeli, da mu olakšamo njegove nevolje, brige i tegobe, jer šalom nekada možemo i olakšati ljudske brige, ljudske strahove i tako dalje. Ono što je najbitnije kada je u pitanju šala i šaljenje s ljudima jeste da ne pretjerujemo u šali. Ne smijemo pretjerivati. Je, šala je sporedna stvar u životu i to je prilika da damo E, sebi malo oduška da se opustimo i tako dalje. Stoga ne smijemo pretjerivati. Islam je inače vjera je li vjera umjerenosti. Vjera umjerenosti u svemu. Čak i u ibadetu. Pa tako i po pitanju šali. Ne smijemo prelaziti granice. Čovjek je sklon da u svemu pretjeruje. Pa tako i u šali. A često ljudi pretjeruju u šali neki ljudi se stalno šale i u tome naravno prelaze granice. A kad pređemo granicu, odma možemo učiniti ono što je pokuđeno ili ono što je grije. U najmanju ruku možemo učiniti ono što je pokuđeno. Onaj ko ima iskrenu i dobru namjeru šali, on ne bi smio i ne bi trebao pretjer, pretjerivati sve ima svoju mjeru. Šala nam dođe kao suo za hranu. Ako je li dovoljno stavimo, hrana će biti ukusna. Ako presolimo, hrana će biti neukusna, nećemo je moći jesti. Ko pretjeruje u šali, time sebe ruši. Ruši svoj, svoju ličnost, ruši svoj ugled, svoje dostojanstvo, svoj autoritet kod ljudi. Pa ga ljudi počnu, jeli, li, ismijavati, ne poštuju ga, ne uvažavaju, čak šta više i okome se na njega i on postane predmet ismijavanja. Naravno, u tome je velika šteta za čovjeka. Kako za njegovu ličnost, rekli smo tako i jeli, za njegovo dostojanstvo. Zato moramo biti umjereni u svemu pa i u šali. A naročito ako znamo da je šala nešto što je sporedno u životu, i što mora imati svoju mjeru. Treći edeb islamski kada u pitanju je li šala, ne šalite se onim ljudima ili onim osobama koji ne vole šalu i ne prihvataju šalu. O tome moramo voditi računa i voditi brigu. Mi znamo da u našem okruženju postoje ljudi koji ne znaju za šalu. Imamo takve ljude i susrećujemo ih u svome životu i ne vole kada se neko sa njima šalije naravno s takvima se i ne treba šaliti. Jer oni sve ozbiljno svataju, pa tako šala sa takvim osobama može dovesti do neželjenih i ružnih posljedica. Možemo naljutiti takve osobe. Ako nas ozbiljno svataju šali, mogu se jeli, naljutiti na nas, mogu nas ukoriti, pa čak što više mogu nas i napasti, mogu nasrnuti na nas ako se sa takvim osobama šalimo, od njih možemo doživjeti različite neprijatnosti i neugodnosti. Mogu nas izbrijeđati i tako dalje. Stoga ne trebamo se šaliti sa njima, nego samo sa onim ljudima za koje znamo jeli, da znaju za šalu i koji prihvataju šalu. Ako se šalimo sa ljudima koji ne znaju za šalu, može, može doći do konflikta, a svakako islam izbjegava sve one jeli, situacije i sve ono što može dovesti do, do konflikta između dva čovjeka, odnosno prije svega između dva muslimana. Četvrti islamski edeb, kada je u pitanju šala i šaljenje, jeste da se ne trebamo i ne smijemo šaliti u ozbiljnim situacijama. Postoje jeli, situacije u životu koje su izuzetno ozbiljne i u kojima nikada i nikako se ne smijemo šaliti. Naprimjer, navećemo, jeli, kao kada smo kod uglednih ljudi, uvaženih ljudi, učenjaka, kod vladara, kod takvih ljudi ne možemo se šaliti. Situacija jeli, ne dozvoljava da se sa njima šalimo i da sa njima zbijamo šalu. Naprimjer, na predavanjima, na suđenju, kada prisustujemo suđenju, na dženazi, kada je neko u nevolji, u, u strahu, odnosno u neprilici, a, pri svjedočenju, pri razvodu braka i sličnim situacijama. To su situacije u kojima se nikako ne smijemo šaliti i koje mogu samo pruzrokovati negativne posljedice po nas i po one ljude s kojima se šalimo. Šala u takvim okolnostima i situacijama nije uopće primjerena i neprihvatljiva je ona ruši dostojanstvo i ugled onoga ko se šali. Pa čak, pa čak je li, mu može pričiniti i neprijatnosti i negativne posljedice po njega i po njegovu vjeru. Nama se vrlo često dešava, je li, da posebno ljudima koji se vole šaliti, iako nisu zlonamirni, je li, ali moraju paziti da se u situacijama kada se nikako ne smijemo šaliti, mi se šalimo. I onda vidimo na kraju, vidimo niko se ne smije, jel? A dok se niko ne smije, znači situacija je ozbiljna i mi smo izabrali pogrešno vrijeme i pogrešno mjesto za šalu. Znači trebamo voditi brigu i o vremenu i o mjestu za šalu. Zato je pravilo da uvijek prije određenog čina ili e, onoga što ćemo kazati da razmislimo je li vrijeme za to, je li mjesto za to. Pa tako i u šali. Moramo vidjeti, ovaj, pogledati oko sebe, s kim smo, ko su ljudi, kakvi su ljudi, je li situacija dozvoljava da se šalimo, je li vrijeme za šalu i tako dalje. Još jedan vrlo važan islamski edeb kada je u pitanju šala jeste izbjegavati u šali ono što je Allah Đelešanu zabranio. I ovo je svakako najvažniji edeb kada je u pitanju šala. Na prvom redu Znači ne smijemo sebi dozvoliti da kroz šalu da zarađujemo grije. Prvo, ne smijemo se šaliti sa vjerom. I onim što je vezano za vjeru, sa vjerskim propisima, svetinjama, e, sa sunnetima, jer se to smatra dijelima koja izvode iz vjeri. Ovo je najopasnije. Znači, zbog šali možemo izići iz vjeri. Možemo postati odmetnici, murtedi. Zato kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, jer u sure Tauba, A'udhu billahi min shaitan rajim. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u, jeli, u, u Kur'anu prijevodu značenja jeli, ovog ajeta ako ih upitaš oni će sigurno reći mi smo samo razgovarali i zabavljali se reci zar se niste Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugali ne ispričavajte se jasno je da ste nevjernici a tvrdili ste da ste vjernici zaista ovaj ajet nas treba zabrinuti i uplašiti su daleko od vjere i od praktičnog života u vjeri govorimo ljudima vjernicima sebi dozvoljavaju i taj luksus da se ismijavaju sa vjerom odnosno sa vjerskim propisima da li zbog svoga licimjerstva ili zbog svoga neznanja ili zbog nečeg drugog. Mi smo svjedoci, mi smo svjedoci da se mnogi ljudi zbog svoga neznanja ismijavaju sa vjerskim propisima koji su čvrsto utemeljeni znači u islamu, Kur'anu i sunnetu. Tako ismijavanje sa nekim sunnetom ili sunnetima ili propisima Ja ću namjerno navesti primjer brade islamske odjeće kod žene i muškarca. I smijavanje s tim može odvesti direktno u kufru odnosu nevjerstva. A da ne govorimo o islamskim svetinjama, džamiji, mushafu, Kur'anu, Kaabi, pa čak i o islamskim ličnostima, ulemom, efendijama, hođama i tako dalje, ismijavanje i snima povezujući sa vjerom može odvesti u nevjerstvo, odnosno u kufr i odmetništvo. Zato je ovaj islamski edeb posebno značajan i važan i naravno, ako ovo znamo, možda nam nikad ne padne jeli, na pamet da se šalimo. Mi imamo običaj, odnosno eh, mi možemo primijetiti u našoj, našem okruženju, posebno kod nomladine, u džamijama, tako dalje, o namazu i tako dalje, to su vrlo opasne stvari. Zato trebamo skrenuti pažnju takvim osobama, pojedincima, da je to dijelo koje ih može izvesti iz vjere, ako to ne znaju. To je naša obaveza. Kaže Ibn Abbas jedne prilike rekao, ko učini grijeh smijući se, ući će u vatru plaćući. Ko učini grijeh smijući se, ući će u vatru plaćući naravno ismijavanje sa vjerom, vjerskim propisima, pa makar to bili mustahabi sunneti, je dijelo koje može jeli, izvesti čovjeka iz vjeri. Ko se bude ismijavao i tako učinio grije smijući se, takav će, ako se ne pokaje pri smrti, ući u vatru plaćući. A tada neće biti prilike za pokajanje. Drugi, jeli, druga stvar koju moramo izbjegavati, ne smijemo činiti kada se šalimo, jeste učinjenje da ne lažemo. Mi znamo da je laž veliki grijeh. Laž je laž, ona ne može biti crna i bijela. Ako nešto kažemo što nije istina, to je laž. U ovo prije svega spada pričanje laži ili izmišljenih priča, odnosno ono što se kod nas zovu vicevi, da bi ljude nasmijali. Jer ako ispričamo nešto što se nije desilo, kao što je kod nas milion jeli, viceva na osulji, muji, hasi, husi, sve su to izmišljene priče, izmišljeni likovi, da bi se ljudi nasmijavali i ljudi čak pišu i knjige, knjižice, gdje sabiraju i se kupljaju viceve. To su neistine, to su, jeli, ovaj, laži s namirom da se ljudi nasmiju. A poslušajmo ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji bliži imam Ahmed u svome musnedu, da je poslanik Ali Atvesalam rekao Vajlu lilladhi, vajlu lilladhi juhadithu fe jakithibu ljudhike bihil qavm, vajlu leh. Kaže poslanik Ali Atvesalam, teško onome ko priča i laže da bi svijet, odnosno ljude nasmijao. Teško onome ko priča i laže da bi svijet, odnosno ljude nasmijao. Teško njemu. Znači nema sumnje da su u to zapali mnogi ljudi prije svega zbog slobodnog vremena. Šetan se poigrava s ljudima, imaju dosta slobodnog vremena i većinu svog vremena provode u igri zabave, u šali. U šali koja nema, jeli, koja ne ispunjava nijedan od ovih uvjeta koje smo spomenuli. To čini zbog, kažem, eh, previše slobodnog vremena, zbog slabosti, vjere, udaljenosti od Allaha, I zbog toga što se nalaze, nalaze u društvu pokvarenjaka koji ih na to postiču. Vrlo bitno društvo. Ljudi jednostavno podlegnu pritisku društva, okruženja i takvo društvo im uljepšava grije pa im je sve sve jedno što pričaju laži i što jeli, tako izazivaju Allahovu srđbu i čine grije. Kada se šalimo, ne smijemo druge ismijavati. Sve su ovo stvari koje su zabranjene u šali. Ne smijemo drugi smijavati. Ovo je također je li zabranjeno i smatra se čak velikim grijom. Zato uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala je li u sura Al-Huđurat u nama poznatom majetu kaže u 11. majetu sura Al-Huđurat A'udhu billahi min shaitan rajim Ja ejuha allazine amenu la jeshar qavmum min qavmin asa en yakunu khayran minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا لأنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u prevodu značenja, jeli, o vjernici, obraća se nama. Neka se muškarci jedni drugima ne rugaju. možda su oni bolji od njih. Ani žene drugim ženama, možda su one bolji od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima. O kako je ružno da se vjernici spomenju podrugljivim nadimcima. A oni koji se ne pokaju sami sebi ne pravdučini. Ne smijemo činiti ljudima ono što ih uznemirava i ono što što ne želimo da drugi nama jel čini. Ismijavati drugog je nešto nisko, neprihvatljivo za jednog vjernika koji vjeruje u Allaha sudnji dan. Zato bilježi imam Bejheki u dijelu Šuabul Iman da je poslanik alaihi salatu osalam rekao Oni koji su se ismijavali ljudima, e, jednom, kaže, od njih ili njima će biti otvorena vrata dženneta, pa će biti pozvani na vrata dženneta. I bit će im rečeno, hajte, I kad priđu vratima dženeta, ona će im se zatvoriti pred, pred očima. Zatvorit će im se, jeli, pred njima i to će im biti, jeli, kazna za ono što su činili. Stoga, kada se šalimo, ne smijemo u toj šali smijavati nekoga drugog, jer tako rušimo njegovo dostojanstvo, njegovu čast, a to činiti vjerniku, to činiti čovjeku je općenito zabranjeno u šali nikoga ne smijemo plašiti. Ne smijemo, ne smijemo se ovaj, šaliti tako što ćemo nekoga uplašiti. I to je rašireno među ljudima. Nije dozvoljeno nikoga uplašiti prepasti. Pa makar se šalili. U jednom hadisu se prenosi da je poslanik alihi salatu wasalam rekao nije dozvoljeno muslimana uplašiti, odnosno nije dozvoljeno uplašiti ili zastrašiti drugog muslimana to je sve povezano. Vrlo često ljudi dođu i kažu u čovjeku, našale sa njim, kaže, eno, eno se desilo nešto, recimo. Eno ti ukrao ti neko e, auto ili dobio si jedinicu i tako dalje. Slažemo i uplašimo ga. I učinili smo istovremeno dva grija. I slagali i uplašili muslimana. Zato kaže poslanik Ali Salatu Veselam u drugom hadisu, neka niko od vas ne, ne, ne skriva stvari svoga brata ili ne uzima stvari svoga brata ni u šali ni u zbilju. To se često dešava, uzmemo nekom, sakrijemo nešto vrijedno, obuču, sakrijemo mu mobitel, sakrijemo mu novčanik. Čovjek se ovaj pipa po džepovima, traži, nema nigde novčanika, a novčanik pun para, dokumenti u njemu, sve u njemu. I naravno prepašan, mi se pravimo da, da, da je ništa, da se ništa nije desilo i hoćemo da se našlimo sa njima, u stvari prepali smo ga ne smijemo se šaliti na takav način i ni na kakav način ne smijemo zastrašiti, odnosno uplašiti svoga brata muslimana. Ne treba se upuštati u šalu jeli, i učiniti da nam čitav život postane šala. To je vezano sa onim jeli, prethodnim edebom, a to je pretjerivanje u šali. Jedna, jedna od osobina mu'mina, pravih vjernika, jeste ozbiljnost u osnovi vjernik je ozbiljan. Rekli smo da je šala u životu nešto sporedno kao ona potrebna su za hranu da bude ukusna. Tako i svoj život trebao malo jeli, ovaj, začiniti šalom da bi nam život bio ukusan i ovaj, da bi nam bio prihvatljiv. Isto s druge strane, ne smije nam život, ne smije nam hrana, u stvari ne smije nam život biti bez malo opuštanja, malo šale, kao što hrana ne može bez soli, odnosno bez začina, onda će biti neukusna. Znači osnova je da, da smo ozbiljni kao vjernici, a šala je samo odušak, olakšica za dušu, da bi se malo odmorila, da bi se malo opustila i tako mogli, jeli, ili mogla izvršavati sve svoje obaveze na ovome svijetu. Čovjek se, rek smo, zamori se, ovaj, preoptereti se, treba se našaliti, treba se malo pustiti našalice sa poznanicima, s prijateljima, sa, sa porodicom, ali rekli smo pod uvjetom da se pridržavamo svih ovih pravila i adaba. Neki ljudi ne znaju, nažalost, razlikovati vrijeme ozbiljnosti i šali, pa uvijek se šali i naravno u tome pretjeraju. Moraju učiniti nešto što je zabranjeno ili što je pokuđeno ako se stalno šali. Kada je u pitanju šala, s nekim ljudima se ne bi trebalo nikako šaliti ne zbog toga što oni ne voli šalu, nego zbog toga što oni e, imaju u društvu posebno mjesto i položaj koji im pripada, koji su zaslužila, to su jeli, velikani, učenjaci. Zato se nije lijepo šaliti sa učenim ljudima, jeli, sa starijim ljudima, jer njima pripada posebno mjesto i počast. Osim ako znamo i ako smo bliski s tim ljudima i znamo da oni vole šalu, oni se s nama šale, mi sa njima, u tom slučaju je li dozvoljeno je, ali ako se radi o nekim e, ličnostima izuzetno cijenjenim, poznatim u društvu, koje ponekad susretnemo, sreli i par puta i mi se odmah sa, njim, sa njima šalimo. Tako se prenosio od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu da je rekao od sunneta je da se alim poštuje. A poštovat ćemo ga tako što se nećemo spustiti, odnosno nećemo ga gledati kao običnog čovjeka s kojim se možemo našaliti uvijek i u svako vrijeme. Isto tako nije od islamskog edeba da se šalimo sa strancem, odnosno neznancem, čovjekom koji tek dolazi i upoznajemo ga i koji ne zna naše navike i naše običaje, i mi ne znamo njegove. Uvijek moramo biti oprezni na distanci s ljudima koje smo tek upoznali, da upoznamo njihove navike, njihove osobine, a ne odmah djeli puknuti po šali. Jer to može dovesti do prije svega do uznemiravanja takvih ljudi. Može biti čovjek koji ne voli šalu, koji ne zna šalu. Može biti čovjek koji je u nezgodnoj, u neprilici, odnosno u, u, ovaj, u situaciji kada se ne trebamo i ne smijemo šaliti. A iz druge strane, ako se šalimo s ljudima koji ne poznajemo, to može dovesti da nas oni počnu malovažavati, pocijenjivati, ne poznajući nas, odnosno na, naše navike i našu prirodu. Ono što je veoma bitno da u šali ne smije biti gibeta, odnosno ogovaranja i prenošenja tuđih riječi. Mi vrlo često o, hoćemo da nekoga oma, omalovažimo, odnosno da ga da mu srušimo čas i dostojanstvo i šalimo se. Kako oni oko nas ne bi primijetili da, da, da nam je to cilj. Hoćemo ga kroz šalu srušiti, poniziti. Onaj ko se šali mora voditi brigu da svojom šalom nekoga ne ogovara ili da ne prenese kroz šalu tuđe riječi. Jer znamo da je gibet, odnosno ogovaranje i prenošenje tuđih riječi, da je to veliki grije. Veliki grije. To se vrlo često dešava ljudima koji se šale. A gibet i nemimet, rekli smo, to su veliki grijesi koji se trebamo uveliko čuvati. Šta je to gibet ili ogovaranje? Ljudi ne znaju pa misli da je gibet jeli, e, kada ružno govorimo o ljudima ono najgori, ne gibet, kao što kaže poslanika Rej Salat Veselam je da spominješ svoga brata ponome što ne voli ponome što ne voli mi često spominjemo, šalimo se na nečiji račun kaže se, jeli? šalimo se na njegov račun i spominjemo ga ponome što ne bi želio da spominjemo o njemu. Iako je šala. Nema veze je li šala ili zbilja. Tako bilježi Tirmizija u svome sunenu da je poslanik sallallahu alaihi veselame rekao kada čovjek osvane svi njegovi udovi optužuju jezik i kažu boj se Allaha za nas mi od tebe zavisimo ako si ti u redu i mi smo u redu a ako ti skreneš i mi smo skrenuli. Lijepo je znati razveseliti druge ljude, unijeti je li radost u život drugoj osobi, olakšati mu muke, zabrinuto, strah i tako dalje, a to možemo šalom koja je jeli, umjesna, koja je primjerena i koja je naravno u skladu sa islamskim propisima. Ne smijemo otići ni u jednu ni u drugu krajnost, ne smijemo biti osobe koje su stalno smrknute, namrgođene, moramo biti veseli. Moramo biti nasmijani, kao što je to bila praksa poslanika, ali i salatu wasalam, koji je rekao da je nasmiješiti se u lice svoga brata muslimana, da je to sadaka. To sve s dobrom namjerom. I našaliti se s braćom muslimanima, našaliti se s prijateljima, jel, poznanicima, u kući. Jer to je bila praksa i poslanika, ali i salatu wasalam, mnogi ashaba, da su bili onako opušteni, i znali su se počesto šaliti da bi malo opustili atmosferu, unijeli radost u srca drugih ljudi i tako dalje. Ali naravno moramo paziti na granici, na sve ovo što smo spomenuli. Biti duhovit nije negativna, jeli, negativna osobina. Čak šta više to je pozitivna osobina, biti duhovit. Nekada, jeli, i kada istinu govorimo, kada govorimo istinu, na jedan duhovit način možemo, jeli, ovaj, našaliti se s ljudima, i možemo unijeti radosti u njihov život. Međutim, ta duhovitost treba biti kontrolirana duhovnošću. Ta naša duhovnost, odnosno iman i bogobojaznost, treba da bude jedna kontrola te ovaj duhovitosti. I naravno, sve ovo o čemu smo govorili večeras, ovim adabima, oni se ne mogu postići osim ako smo izgradili sebe, ako smo izgradili ojačali jeli, svoj iman, ako smo dovoljno bogobojazni i ako smo u svakom momentu svjesni da ćemo odgovarati za svoje postupke, za svoje riječi. Stoga na kraju molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas jeli, učini od iskrenih vjernika, da nas pouči našoj vjeri, da naučimo vjeru onako kako kako to traži od nas Allah subhanahu wa ta'ala da nas ne učini od onih koji pretjeruju ni u čemu i da nam podari smisla i za šalu i za humor kako bi na jedan jel, jednostavan način zaradili se vape, odnosno unijeli radost u srca vjernika, u srca muslimana, a to možemo i na ovaj način. Vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala ostavio uh, nama mnoge prilike i mno, ovaj, mnoga vrata e, na koja ćemo ući i činiti dobro djelo. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove trenutke koje smo zajedno proveli, da upiše u strance naših dobrih dijela, da nam podari korisno znanje i da ovo što smo čuli večeras da zapamtimo i da pokušamo prakticirati u svome svakodnevnom životu. Iako je, rekli smo, iako je šala i humor sporedna stvar u životu vidimo da možemo kroz šalu zaraditi lijepo i sevapa a možemo bogami i grijeha što je najgore toga se trebamo čuvati molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi sve one koji su večeras lijepo slušali ovo predavanje i da, koji su koristili i ako Bog da čujemo se sljedećeg ponediljka يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته